Mātes īpašumi Sirds ir mīlestības, maiguma, gaismas, pacietības un piedošanas māte. Ja mēs patiešām jūtam, ka sirds iemieso visas šīs dievišķās īpašības, tad spējam ļoti ātri, pilnīgi un auglīgi ienes sirds pārliecību prātā. Mums jājūt, ka prāts ir nemierīgs bērns, kuram pietrūkst gudrības un brieduma – bet sirds ir māte, kurai piemīt visas dievišķās īpašības. Dabiski, lai kas arī mātei piederētu, bērns var saukt to par savu, jo māte gatava atdot bērnam visu, kas tai ir. Tāpēc, domājot par sirdi, mums jādomā par dievišķo māti, kuras neskaitāmās īpašības nonāk bērnā, viņu mācot. Tad pati par sevi kā upes straume sirds pārliecība nokļūs prātā. Ja savā sirdī jutīsimies droši, nevienu neizaicināsim, jo iekšējā pārliecība tiešām ir paties gandarījums.